Բարև բարեկամներ, եթերում գործար Արցախ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Վարսիկ Հարությունյանը։ Աշնան այս շրջանում հանրապետությունում սովորաբար երրուն ընթացք է ստանում նռան βέρքահավաքը։ Այսօր մեր հաղորդաշարը կպատմի նռան մշակությամբ զբաղվող աղաջանյան եղբայրների մասին։ Այն, որ Արցախում վերջին տարիներին ավելանում են նռանագինները, նորություն չէ։ Նռանագիններ հիմնող ֆերմերները միանշանակ ասում են, որ պահանջարկն այս մրգի նկատմամբ շատացել է։ Ընդ որում, այն առավելապես արտահանվում է Հայաստան եւ Ռուսաստան։ Նռանագիններով անհամեմատ հարուստ է Մարտունու շրջանը։ Տարիներ շարունակ շրջանաճկի է ընկել հենց նրան մշակությամբ զբաղողների հարաճուն թվով եւ այսօր էլ շարունակում է պահպանել իր այդ համբավը։ Աղաջանյան եղբայրները 2009 թվականից են զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Նախ հացահատիկային մշակաբույսեր, ապա զուգահեռ դրան նաև այգեգործություն։ Մոտ 60 հեկտար նրան այգի են հիմնել։ Ժամանակակից կաթիլային ռոռոկման համակարգն էլ նպաստել է, որ հեկտարները շատանան։ Աշոտ Աղաջանյանը մեծ զորություն նշեց, որ իրենք արդեն դիրապետում են նրան մշակության գաղտնիքներին։ Բացի այն, որ նրան այգիների խնամքը երանդուն ջանքեր է պահանջում, Աշոտ Աղաջանյանը նշեց, որ դրանով հանդերձ նաև ագրոկանոններին հետևելն է պարտադիր։ Տարվա ժամանակում հիմնականում բերք հավաքի ժամանակն է, նրան միակ վատ բանն է, որ բերքը միանգամից չի այն հասնում, այն հասնում է փուլալփուլ, այսինքն ծաղկումը միանգամից ծաղկում է, այն 6 ամիս ծաղկում է շրջանը 6 ամիս է քաշում։ Դրա համար բեկհավաքը մի անգամ է ճիշտ փուլալ փորը կատարում, բայց ես բայդուրջ հիմնականում բեկհավակն է, դեր բեկհավաքից հետո արդեն նորից նախապատրաստում է ձևավորում, եւ այլն եւ այլն նույնը փուլալփուլը տարեստարի կգում քանի հոգի են աշխատում բանվորները դե սկզբից փոքր քանակով ասինքն 5-10-15 հոգով բավարարում էինք աշխատանքները Ես բայդուցամ դաշտի հեկտարներն ավելացել ու մոտավորապես մի 30-40 աշխատողներով հերիքում։ Հանուր արմամբ քանի հեկտար է։ Հանուր արմամբ նուրը, մենակ նուրը 80 հեկտար, այսինքն տարածքը փոքր է, բայց նրան քանակը մի քիչ շատ է դրանց չափսերով, այսինքն մի քիչ խիտ են դասավորվածությունը խիտ է։ Այս տարի նրան նախ սկսենք նայենք քանի տեսականիներ ունեք։ Նրան առաջին հասկից թվում է թա 5 տեսականի է, բայց եթե մի քիչ աշխատողները թեկուզ նույնիսկ ես իմանում եմ որ 5 տեսակ չի, թեկուզ գույնով էլ թվում է թե 5-ն է, բայց համով թեկուզ կա քաղցը, կիսաքաղցը, խառը տեսակներ է ինքը առաջ հայացքից թվանոթանույնն է, բայց տեսականին խառն է։ Որտեղից է տեսականինները դուք բերում։ Հիմնականում գողի այգիներից նայում ենք, որ նորը մեզի լավ է, որը բեկհատու է, հիմնականում որը շուկայական լավ հանջարկ ունի, հիմնականում է տեսականին եք։ Իսկ ո՞րն է որ շուկայում այսօր պահանջված է ինքը տեսքը կարմիր ու հա։ կիսաքաղցը։ Այս տարի ավելացել են նռան տնկիններ այդ ծրագրերի հետ կապված ինչ է նախատեսվում կոնկրետ նռան մշակման հիմա կա տնկիներ տեղադրած որը զմերը պիտի տեղադրվի դաշտը պիտի ավելանա մոտավորապես պիտի հասցնեմ 100 հեկտարի նախորդ տարվա հա նախորդ տարվա <coughs> համար արդեն տնկիները տեղադրված է նախապատրաստված որ պիտի զմերը արդեն տեղադրվի։ Բոլորովին նոր տեսականիններ են դինելու։ Հա, բոլորովին նոր տեսականիններ։ Եթե մի շարք մշակաբույսերի բերքի սպառման խնդիր է առաջանում, ապա զրուցակցից հավաստմամբ նոր արտադրողները նման մտավախություն չունեն։ Պահանջարկը գերազանցում է արտադրանքի ծավալները։ Ինչ վերաբերում է գներին, ապա այն արդեն իսկ ընդունելի է թե արտադրողների եւ թե գնորդների համար։ Պարումը ինչպես է իրականացնում, ինչպես է իրականացնում։ Ես գիտեմ, որ ձեր նորը մեծ պահանջարկ ուներ ու Երևանում, Երևան Սիթիում տարի ինչ է փոխվել, որտեղ եք այս տարի մեկ մեծագրում կար, որ մենք մեր սառնարանում պահենք, մի քիչ ուշացանք սառնարանի հարցը, բայց էլի նույն պահանջով Սիթիին եք էլի մատակարարումը Սիթի, հիմնականում Սիթի խանութները։ Տեղում չեք իրացնում նորը դե, արդյունքում տեղում երեք իրացնում, բայց շատ քիչ քանակությամբ արի տեղում իրացում։ Ինչու հատկապես Արցախի նուրը եւ հատկապես ձեր նուրն է պահանջված ծիծիում, ինչ են ասում, ինչն է նա ավելի շատ գերում ուշադրությունը, որ նրան պիտի մեծ ուշադրություն հատկացնես, անտարբեր չպիտի լինես ցանկացած ծառայտեսակի նկատմամբ։ Շատ ուշադիր ենք, որ դա արդյունքներ տեսնում ենք։ Մենակ մենք չենք տեսնում, այլ տեսնում այսօր Կաթիլային ռոռոկման համակարգով են թե հա, աշխատում։ հա, Այդ մասին ինչ է տարի այդ համակարգը, եթե ներդրվել համակարգը այս տարին երկրորդ տարին է, որ Կաթիլային համակարգով ենք աշխատում։ Անցած տարիներին շարքով ենք ջրում, որ մեծ քանակությամբ ջրի կորուստներ եղել։ Տարեստարի ջրի պակասություն կար, մեզ չի գնալով չի պակասություն գա ու դա մեզ դրթեց որ մենք կաթիլային համակարգի տեղադրումը ու առավելությունը շատ շատ է առաջներում որ շակերով է ջրում կորոստը շատ է ջրի հիմա կաթիլային համակարգում առած անկորոստ է ու ծառը ջրի հակեզատությունը այլ հակենում է քան առաջում շաքերով ջրելու ժամանակ։ Բացի դանի մոլախոտերի պակասություն կա ու շատ կար ժամանակում մեր այգին ջրում առաջ որ մինամիս առաջի փորը ջրելու մինամիս է քաշում, հիմա մոտ 2-3 օրում ջրվում է։ Կարծես է այս տարի այնքան էլ պետք առաջ չէ։ Այս տարի սկզբից լավ է եղել բերքը, բայց կլիմայական պայմաններից ելնելով ծաղիկների մեծ մասը թափեց գետին։ Բացի նրան այգիներից էլ ինչով եք զբաղվում։ Ես գիտեմ, որ դուք 4 եղբայրներով հիմնել եք այո գյուղատնտեսությամբ սկսել եք զբաղվել 2009 թվականից։ Տիցատիկային բուսերով, սոխի, բոստանային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Խարը ծորեն էլ եք։ Հա, ծորենի, գարի, եգիպտացորենի, սոխի, Խարը տեսականին է։ Գլխը որտեղ է գիրացնում։ Էլի հիմնականում Հայաստանի Հանրապետություն։ Էլի Հայաստանի հա։ Հանրապետություն։ Մեր Ղարաբաղում շատ պահանջ է, այդքան էլ շատ չի։ Հիմնականում զբաղողները շատ են ու մեծամասնությամբ Հայաստանի Հանրապետություն։ Որքանով գիտեմ, այս տարի ուժել է ավելի շատ ծորենը, հա, կարկուտից ավելի հա, շատ։ Հա, կարկուտից հա, ավելի շատ ծորենա դժվել ու նուրն էլ է քիչ դժվել փոխհատուցում բայց լինելու է պետության կողմից։ Ասել եմ որ լինելու է։ Նաև աշնանացանի մասին ինչ աշխատանքներ են տարվում, գիտեմ որ աշնանացանը արդեն մեկնարկել է, թե։ Ահա, աշնանացանը արդեն սկսվել է, ցանկը է սկսվել է Սերմերի, այսինքն Թորենի Սերմերի։ Դեր Թորենին ու գարու։ Աշնան վառ գույների եւ արևի նվազ ջերմությամբ համակված Աղաջանյանների նռանայգում աշխատում են 100-ից ավելի բանվորներ։ Գրիշա Արզումանյանն ու Վիգեն Արստամյանը 6 տարուց ավել էինչ աշխատում են Աղաջանյանների մոտ։ Աշխատում ենք բաղում, ներանը, աշխատում ենք ստրոյքում, ամեն ինչ անում ենք։ Ինչ եք անում օրինակ բաղ։ Ինչ եք անում։ Այնքան գործ ունեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ամեն ինչ։ Ընկերներս օգնում են ֆրուկտ հավաքելու, օրինակ հա։ մաքրելու, հետո որ այստեղ աշխատանք չլինում, հենա մենք ստորոկի վրա ենք աշխատում։ Մեր կառուցում ենք մեծ տեղ կառուցի, որպեսզի ֆրուկտը չփչանա, տակ։ Սառնարանը։ հա, Որ սառնարանն է, անին կառնաս։ Գոհեք ձեր աշխատանքի։ Այո, գոհեմ, ընկերներս գոհեմ։ Իրար հարգում ենք, իրար սիրում ենք, խորհուրդ ու միասին Որտեղից եք։ Ես Կղարտի գյուղից։ Կղարտից։ Մարտունու ռայոնն է։ Հա, ամեն օր գալիս գնում եք։ Ես էստեղ եմ մնում։ Մի շաբաթ մնում ենք հետո գնում տնենք։ Դուք ինչպես աշխատում։ Սել եմ, շադումն եմ էլի աշխատում։ Համ շադումն ենք աշխատում, համ էստեղ ենք աշխատում, ախր գործը շատ է, միշտ էլ գործը շատ է։ Սերն օգնում եք երիտասարդներ ամեն ինչ անում։ Ֆերմերներին, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատում մնան իրենք։ Ահա, հա, իրենք էլ գոհ են մեզնից։ Գալիս ենք մեր գործը անում, գալիս։ Գյուղի 4 հոգ ենք ես աշխատում։ Մի երկյուղի, համա գյուղացին 4 հոգի միասին ենք, ապրում ենք, այստեղ մնում ենք։ Երբ որ պետք է ասում եք, գնում ենք։ Գնում ենք նալու երեխաներին տեսնելու, մայրցնող կամ ինչ կա, այդպես է։ Թորներ ունենք։ Բոլորին տեսնում ենք։ Սոս Աղաջանյանը Մարտունու շրջանի հաջողակ այգեգործներից մեկն է։ Տարբեր ոլորտներում ուժերը փորձելուց հետո սկսեց զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Սիրում եմ հողը, նրա հետ կապված ամեն ինչ հարազատ է։ Հենց հողի հետ աշխատելուց եմ ստանում մեծ բերկրություն, խոստովանում է հողագործը։ Սերը նրան ագեդնել 10 տարի առաջ։ Եսել եմ լավ գործամ, նորից ուրիմ տակերը մաքրու պայս, մեջ հանես, ոնց ծիրանի նման մեջ հանես, շաթալի նման մեջ հանես, որ նորը լավ եկտա, մեզ մեզ լինի։ Եթե լավ մշակես, Կալյա մին ծառից մին 70 կիլո քաղած։ Դե այս ծառը, այս ծառը մոտ մին 30-40 կիլո նորը կտա։ Այս ծառը որտեվ այս ծառը դտն դե դե կելը ոնց է մակրուլավ մաշակում պիտի տա։ Տեսակին այս տարեկանա 7 տարում ես 10 տոննա բերք վերցրել 1 հեկտարից։ 7 տարում։ Եթե լավ մշակես հեկտարից 10 տոննա լավ նոր կալիա վերցրած։ Նայած ինչ որակիա նոր գա 800 դրամ գոն, բայց դա միջին 400 դրամ Հավելենք, որ այս տարվա կարկուտն իր աղետալի ծրագիրն է թողել նաև նռանագիներում։ Համեմատած մյուս տարիներին, այս տարի բերքի ցուցանիշներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Բարեկամներ, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ می‌شنور هندی بو.